Оте Дон Жуан викликало загальний сміх. Але матрос помітив, що навколо філа марша сходиться цілий гурт, обидва латиноамериканці, обидва водії, австралієць Потоцький, а також Хоцудай. Місіс Кетрин трималася трохи осторонь, і Булат збагнув, що в цій хисткій рівновазі все може вирішити один єдиний голос. Тому сказав я свою частку жертвою у фонд хворих. По цьому взяв бляшанку згущеного молока, дві бляшанки консервів і плитку шоколаду і пішов до Тура Балона, про якого на радощах забули всі. А я вже видужав, сказав Тур, сільнувши на матроса запалими очима. Навіть збирався завтра йти. Ви збожеволіли, вилаяв його матрос. Вам треба стерегтись ускладнень. Джон Сміт, який теж увійшов до каюти, сказав містер Балон збирався йти на розшуки, але я б однаково його не пустив. Ви не маєте права мене спиняти, відповів Тур. Тут діє закон сильнішого. Я поки що дужчий від вас. Міг би помічників гукнути на крайній випадок. Отож краще лежіть. Набирайте ваги і сили. Матросові Джон Сміт потім доповів, косуючи на інших сумними циганськими очима. У грудях більше не хрипить, але й ваги містер Баллен не набирає, хоч регулярно п'є тюленячий жир. Потім докинув. Волосся не блищить. Ви помітили? Матрос кивнув. Його вражала суто ветеринарна лексика цього ескулапа, який мимоволі мусив лікувати людей. Але вам теж треба бувати на повітрі, сказав матрос. Ви майже не виходите далі коридора. Маорієць кивнув, і в його антилопових очах промайнув смуток. А гомін біля столу не втихав. 19 червня. З боку матроса це був досить відвертий демарш, але я теж не вигадав би нічого кращого. Поки ми борсилися в своїх мішках за кількасот кроків від бази, король утратив престол. Я знову намагався жартувати, хоч мені й не до розваг. Бенкет відклали на завтра, переміг здоровий глузд. А чи надовго? Катрін пішла додивлятися сни в геть зіпсованому настрої. Матрос теж зник, а я ще довго виступав і намагався зрозуміти, що ж конкретно сталося за ці дні. Мосьє доктор поводився дуже гідно, але біля нього зібралось надто багато лакуз, ладних підхопити кожне його слово. Та наші трималися на висоті. Макміллан і лорд мовчки пішли спати. Нансен подався до своїх собак. А мій друг Райман загрозливо стовбурчив бороду, готовий кинутися на кожного ласуна, який зважиться простягти руку до консервів. Такі задерикуваті теж інколи відіграють позитивну роль. 20 червня. Я, здається, перебрала через край. Надто вперто накручувала пружину, не врахувавши одного що вона може лопнути і вдарити мене по пальцях. Довго йому товкла, що мусить струсити з себе заціпеніння. Філ нарешті стямився й ожив, а я опинилась перед дилемою. Якщо братиму його бік, це може призвести до загального розладу. Якщо ж візьму бік містера матроса та його товаришів, можу втратити філа. В усьому винна я. У нашому пансіонаті була така розвага. Ми малювали крейдою на чорній дості дівчину або юнака. Довго і неблинно вдивлялися в малюнок, а потім переводили погляд на стіну. Негатив ставав на білому тлі позитивом, і портрет мов би, оживав, але варто було тільки блимнути, все зникало і розчинялося в білоті лишався тільки малюнок на класній дошці, неоковирний і неживий, мов розчарована людська уява. Щось подібне відбувається зі мною й тепер, але тут немає навіть класної дошки.